محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد Hvala pripada Allahu Đalešanuhu gospodaru svih svjetova. Neka je hvala Allahu Đalešanuhu koji sve stvara i rastvara. Hvala Allahu Đalešanuhu koji je čovjeka stvorio u najljepšem obliku. A zatim će ga, kako kažu, najnakazniji vratiti, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela. Oni će neprekidnu nagradu imati. Neka je salavati selam na Allahova poslanika Muhameda njegovu častnu porodicu, prijatelje i sve one koji ga slijede do sudnjeg dana. Rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem Afdalu džihad kelimetul haqqi inda sultanin džair Najvrijedniji džihad je reći riječ istine u lice nepravednom vladaru. Nakon što je prošlo mjesec dana kako sam posljednji put bio na ovom mjestu I nakon što se desili neki događaj koji su nas podsjetili na period komunističke diktature, kada su ljudi zbog jedne pogrešne riječi završavali u zatvoru ili čak gubili živote, Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se okupimo i ovog petka. U vrijeme dok se muslimanska djeca Afganistana ubijaju i dok se čast muslimana gazi i krši a čast muslimana vrijednija je od svetosti Kabe. Može se slobodno reći, počeo je deveti krstaški pohod protiv muslimana. Najlicemjerni rat koji je dosad historija upoznala, u kojem se tokom noći na Afganistanca, na muslimane Afganistana izručuju tone željeza, a po danu im se izručuju humanitarna pomoć i lunch paketi. Na jednoj strani su Amerika, Kanada, Britanija, Australija, Francuska i Njemačka direktno i mnogi indirektno, a na drugoj strani ustavljeni muslimani Afganistana. Njihovi borci su ispirisani Allahovim ajetom u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله vjernici se bore na Allahovom putu والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت a nevjernici se bore na šeitanovom putu فقاتلوا أولياء الشيطان pa borite se protiv šeitanovih prijatelja inna kejda šeitani kana daifa jer je šeitanova spletka zaista slaba današnja hutba nosi naslov zulum i po meni je danas pričati o bilo čemu drugom dok se vodi hajka na muslimane jedna vrsta promašaja riječni zulum dolazi od istimene arapske riječi koja u slobodnom prijevodu znači nepravda zalim je onaj koji čini nepravdu a mazlum je onaj kome je nepravda učinjena ili kome se čini nepravda suprotan pojam pojmu zulum jeste pravednost A pravednost je jedna od najljepših i najvećih ljudskih osobina. Allah subhanahu wa ta'ala kaže Innehu la yuflihu zalimun Zaista se zulumčari neće spasiti. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala proknjući ih Ela la'anetu Allahi ala zalimin Neka je Allahovo prokvestvo na zulumčarima. Reka Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u vjerodostavnom hadisu Vattaku da'avate mazlum i boj se dove onoga kome je učinjena nepravda fa innehu lejse bejneha wa bejne Allah hijab jer zaista između takve dove i Allaha Đalešanuhu nema pregrade ta se dova odmah uslišava i Allah Đalešanuhu je prima Allah uzvišen je strpljiv kod kufra kafira strpljiv je kod nevjernika sa njegovim nevjerstvom Pa dao je komunistima u Bosni 50 godina vlasti. Strpljio je Allah Želešanuhu kod širka mušika. Strpljio je kada se obožava nešto drugo pored njega. Strpljiv je Allah Želešanuhu kod griješnika i njegovog grijeha. Pogledajte samo koliko bošnjacima i pored svog zla koje čine svakog dana i svake noći dolazi Allahovi blagodati. Čak što više Allah im sa lijepim uzvraća njihovo zlo. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ne sabura kada se čini zulum, kada se čini nepravda bi gajbil haq, bez ikakvog prava. Allah subhanahu wa ta'ala tu uzvraća i Allah subhanahu wa ta'ala šalje svoju kaznu. Prvi primjer. Nevao sam u prethodne dvije hutbe niz činjenica i dokaza iz koji se može zaključiti da iza napada u Americi stoji židovski lobby koji inače vlada Amerikom i koji ima želju da zagospodari čitavim svijetom. Od zadnje hudbe na ovamo došao sam do još nekih podataka. Jedan od njih jeste da su slike radovanja Arapa u Libanonu koje su objavljene na židovskoj televiziji CNN odmah nakon udara u Americi u stvari stare slike koje se uopšte ne odnose na događaju u Americi. I to je dokazala turska televizija. Druga činjenica jeste da u jednom od srušenih nebodera u Njorku postojao mečit u kojem su svakog petka na srždu Allahu Đelešanu padali ljudi muslimani, 1500 muslimana svakog petka. Postoji li musliman zdrave pameti koji se Allaha boji da će udariti na toliki broj muslimana? Međutim, i pored ovih činjenica, Židovski lobi je odradio strahovitu propagandu protiv muslimana u čitavom svijetu. Posljedice te propagande su ubijanje muslimana u nekim dijelovima svijeta te maltretiranje verbalno i fizičko. A kulminacija toga jeste napad na Afganistan. Allah subhanu wa ta'ala uzvraća na zulum i nepravdu. Na nepravdu ovakve vrste koja je teška Allah odmah uzvraća. Možda je za one koji imaju pameti, Allahov odgovor na zulum ovakve vrste avion koji se srušio jedan od okeana sa 66 putnika koji su svi poginuli, a bili su jevreji. Primjer drugi. Sarajevo je prije nekoliko mjeseci zadesila strahovita eksplozija. Centar za majčinstvo, poznat kao Skerličeva, je tom eksplozijom uništen. Međutim, malo ko zna ili malo kome je poznato da se na tom mjestu činio strahovit zulum. Pravashodno i prije svega ženama muslimankama pokrivenim ženama. Gotovo da nema ni jedna koja je došla u tu ustanovu tražeći pomoć i raspitujući se o svojoj trudnoći, a da nije maltretirana verbalno i da joj nije data pogrešna dijagnoza njene trudnoće. Neke su zbog toga čak bile primorane da pobace živu i zdravu djecu. Allah subhanahu wa ta'ala je gledao taj zulum i uzvratio je eksplozijom koja se desila. Pored svega ovoga, broj abortusa u toj ustanovi se mjeri velikim ciframa. Allah najbolje zna, najmanje jedna brigada muslimana, muslimanske djece je ubijena u toj ustanovi preko abortusa. Primjer treći, skoro se desilo hapšenje četverice muslimana u Sarajevu u jednoj humanitarnoj organizaciji dvojica bošnjaka i dvojica arapa, nakon što su maltretirani, ispitivani bez razloga, uhapšeni bez razloga, nakon što su udarani od pripadnika skora, pušteni su. Znači, bez ikakve krivice su privedeni, a zatim pušteni i niko se zbog toga ne izvinjava, kamo ništa drugo. Brutalno hapšenje, silničko hapšenje, izveli su manekeni sa starevskih ulica, talijani poznati kao karabinjeri. Allah subhanahu wa ta'ala je na ovaj zulum uzvratio samo sedam dana nakon toga. U talijanskom gradu Milanu, na aerodromu, sudarili su se dva aviona. Na pisti ne u zraku sudarila se dva aviona, poginulo je 118 ljudi. Kaže se su izvještaju, većinom su bili italijani. Primjer četvrti, prije otprilike 25 godina, Etiopija, kršćanska zemlja, okupirala je susednu zemlju Eritreju, muslimansku, učinivši veliki zulum, veliku nepravdu i napravivši genocid tom prilikom. Jedna vrsta tog zuluma jeste i u tome što je vlada naredila da se oko džamije postave javne kuće i kafane. Vojnici su se opijali u tim kafanama, a zatim su za potrebe nužde odlazili u džamiju. Iz javnih kuća su bludnice dolazile u džamiju, tamo su plesale i niko nije imao pravo od muslimana da im se suprostavi jer bi bio pogubljen. Jednog dana je nađen mrtav policajac etiopski u blizini jednog muslimanskog sela. Vlada je čitavo selo proglasila krivim za ubistvo tog čovjeka. Poslala je bataljon vojske koji je pobio svu djecu, sve žene, sve starce. Čitavo selo je pobijeno, a zatim spaljeno. Nedugo nakon toga ispostavilo se u stvari da je tog policajca ubio njegov kolega, jer mu je ovaj pokušao silovati ženu. Na ovaj strašni zulum, na ovu strahovitu nepravdu, Allah subhanahu wa ta'ala je uzvratio sušnim godinama i gladnim godinama, od kojih je umrlo na hiljade stanovnika Etiopije, vama je to poznato, od kojih je umrlo na hiljade kršćana. Tako Allah subhanahu wa ta'ala kažnjava, kada kažnjava one koji čine zulum i nepravdu. Kao što reče svojevremeno Ilhamija rahmetullah alaih, čudan vakad nastade sve zulumčac ostave. Danas na dunjalu gotovo da ne ima mjesta u kojem se ne čini strahovit zulum, u kojem se čini strahovita nepravda. Najveći zulum danas, braćo, čini se muslimanima Afganistana, koji se bez ikakvog sudskog procesa, koji se bez ikakvog dokaza okivljavaju i nad kojima se vrši egzekucija. Ubijaju se žena, djeca i staci bez ikakvog sudskog procesa, tako se krši demokratija u koju se ljudi zaklinjali. Pored svega toga govore Ovo nije rat protiv islama, ovo je rat protiv terorizma. A rekao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na arapskom poluostrvu ne mogu ostati dvije vjere. Aludirajući time da na arapskom poluostrvu može ostati samo islam. Da ga danas čuju, da danas ovako nešto izgovori, rekli bi za njega to je terorista. A pored svega toga kažu, ovo nije rat protiv islama, ovo je rat protiv terorizma. A Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, koji je zgovarao ovakve riječi, donio je islam. Lažu, tako mi Allaha lažu, ovo je rat protiv islama. Dok arapski vladari svojim masnim prstima broje dolare koje su dobili od našte Allahove blagodati koji im je podario i dok se ne osvrću zbog onoga što se čini njihovoj braći, Allah subhanahu wa ta'ala ne spava. La ta'khuduhu sinatu wala nawm. Njega ne obuzima ni dreme ni san. On gleda zulum koji Amerika čini Afganistanu. I Allah subhanahu wa ta'ala će na taj zulum uzvratiti. Postavlja se pitanje kako? Ne znamo, ali ćemo to vidjeti. Prije mjesec dana jedan ruski general sa afganistanskim iskustvom savjetovao Amerikance Gospodo, ako pješadijom uđete u Afganistan, iskezit ćete svoje zube i imat ćete deset puta više žrtava nego u Vjetnamu. Amerika u Vjetnamu imala 54.000 mrtvih svojih vojnika. Allah najbolje zna kako će se i šta će se desiti u Afganistanu. Samo da podsjetim, Britanija je svoje vremeno kao najveća svjetska sila napadala na Afganistan. Izgubila je i tada je počeo njen pad i njen krah. Sovjetski savez kao pa najveća svjetska sila je udarao i napadao na Afganistan, i izgubio i tada se raspo. Možda je za ovo i možda je u me dokaz za one koji pamet imaju. Kako muslimani postupaju i kako se muslimani ponje nepravde i zuluma, pokazat će nam primjer koji se desio u historiji muslimana prilikom zuzimanja grada Samarkanda. Kada je muslimanska vojska došla blizu tog grada, ponudila je islam njegovim stanovnicima. Nisu primili, a zatim je krenula u rat i zauzela taj grad. Kada su ga zauzeli, došao je poglavar ovog grada i rekao muslimansko vojskovođi, ti nisi postupio po šarijatu, učinio si nepravdu. Meni je poznato da kada muslimani ratuju, prvo ponude islam, a ako ne prihvatimo, onda nam ponude plaćanje džizi ili poreza. Ako to ne prihvatimo, onda ratuju protiv nas. Ti nam nisi ponudio džizu ili porez. Zamislio se ovaj muslimanski vojskovođa i rekao mu pravu si. Zatim je pozvao svu svoju vojsku i svi su izašli iz tog grada i stali na početne položaje. Ponudio im je islam, a zatim džiziju i onda tek poslije toga rat. Kad su stanovnici ovog grada vidjeli ovaj primjer, svi su prihvatili islam i izgovorili Ašhedan la ilaha illallah wa ašhedan Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Neka hvala Allahu, gospodaru svih svjetova. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala za džennet i riječi i djela koja vode do njega i molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od vatre i od riječi i od djela koja vode do njega. Amin ya rabbal alamin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ركى الله poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam primjer muslimana u međusobnom saosjećanju, u međusobnoj boli je kao primjer tijela. Kada u tijelu zaboli jedan organ, čitavo tijelo se pridružuje u nesanici nespavanju tom organu. Svojevremeno je poznati cionistički orientalista po imenu Bernard Lewis, kada je uočio da se islam vraća na svjetsku scenu, kao vele sila rekao, muslimani dolaze, uništite ih prije nego što se probude. Doista je primjer Afganistana danas sličan primjeru Medine i muslimana Medine prije 1400. godina na čelu sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Tada je Medinu okružilo i otkolilo mnoštvo nevjernika koji su došli da unište islam i da svjetlo islama ugaste zauvijek. Cifra tadašnjih vojnika koji su okružili Medinu bila je nepoznata dotada na tim prostorima.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 U opciji je bilo nekoliko strana. Prvo takozvani treći svijet zbog svog siromaštva, zatim Kina zbog svoje mnogoljudnosti i Islam, odnosno muslimani. Izbor je pao na Islam, odnosno na nadolazeće islamsko buđenje koje se dešava u čitavom svijetu. To islamsko buđenje trebalo je i moralo je da okupi židove i kršane zajedno u borbi protiv islama. Poznavajući akidu i vjerovanje židova i kršana, neko će reći nemoguće da su oni ujedini. Makar to bilo je protiv muslimana, međutim, činjeni se govore drugčije. 1967. godine, pred okupacijom Jeruzalema, židovi su nastupali sa parolom Borite se protiv muslimana, na velikim demonstracijama koje su istovremeno održane u Parizu, na kojima je bio prisutan i poznati pisac kojeg mnogi muslimani koji u zvijezde, Jean-Paul Sartre. Također su nosili plakate na kojima je bilo napisano bojite se protiv muslimana. Za samo četiri dana Francuzi su skupili četiri milijarde franaka i uputili ih kao pomoć idemo Izraelu. A ovi su im uzračali sa zahvalnicama na kojima je pisalo poraz polumjeseca. Na sam dan padanja Jerusalema u ruke židova 1967. godine, berlinski kardinal po imenu Bol rekao je engleskom kršanskom časopisu tablot kršani i židovi se moraju ujediniti da bi uništili islam i da bi oslobodili svetu i zemlju na Jerusalem. Sadašnje stanje svrstavanja muslimana i nemuslimana u jedan saf za borbu protiv muslimana Afganistana nije dokaz ni za što drugo osim da Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam govori istinu i da je on časan i da je po ovom pitanju rekao istinu o čemu se zapravo radi najavio je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam dolazak deđala kao velikog prevaranta kao velikog lažova kojem će Allah subhanahu wa ta'ala dati neke božanske osobine i on će se predstavljati kao Bog svojom velikom sposobnošću obmane zavešće mnoge ljude za sobom. Zavešće i muslimane i nemuslimane osim jednog malog dijela iskrenih muslimana koji će prepoznati na njegovom čelu natis kafir, nevjernik. To će biti iskreni muslimani, ne doktori nauka islamski, niti magistri, niti profesori, niti one kojima je ta diploma zalijepila oči i zaslijepila, nego će to biti iskreni muslimani koji su čak i nepismeni, prepoznaće napis na njegovom čelu kafir. Svi drugi će se svrstati u njegov stav. Ovo danas što se dešava u Afganistanu, gdje su i muslimani i nemuslimani stali u isti sad, dokaz je ovih riječi Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam. Svi su se okrenuli protiv muslimana Afganistana, jer su židovi možda u njima prepoznali potencijalne nasljednike Muhameda sallallahu alaihi wasallam a oni znaju ko je bio Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ostavili su ih same osim iskrenih vjernika malobrojnih koji se osjećaju sa svojom braćom u Afganistanu oni su mazlumi njima se čini žestok zulum njima se čini velika nepravda Allah subhanahu wa ta'ala ne odbija dovu mazluma kada mazlum digne ruke ka Allahu subhanahu wa ta'ala kada digne ruke i kaže ja rab i kada ga zamoli ovom gospodaru Allah subhanu wa ta'ala otvara vrata nebesa i ta dova ide direktno do njega Allah subhanu wa ta'ala je prima i Allah je uslišava to je prvi i najjači dokaz da muslimani Afganistana neće biti poraženi i da su svi ovi planovi koji se kuju šta ćemo kad zbacimo talibane uzaludni planovi drugi dokaz jeste da je rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam da će imamu Mehdiju koji će doći pred sudni dan i povesti muslimane u Medinu kada dođe, doći muslimani sa svih krajeva svijeta i da će mu prisegu ili beju. Kaže se hadisu, najviše će ih biti iz Horosana, a Horosan je stari naziv za Afganistan. Walhamdulillahi rabbil alamin, neki hvala Allahu gospodaru svih svjetova. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti da nam se smiluje. Molim Allaha uzvišenog da nas učesti, da nas uputi i poveća nam uputu. Molimo Allaha uzvišenog da nas uvede u dženetu Firdau sa onima koji će ući. Molimo Allaha subhanu wa ta'ala da nas učini svetionicima Islama u mrkoj noći kufra, džahlijeta, zabude, laži dunjaličkih požuda. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini poput svjetljonika i svjetiljki koji sijaju. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini isukanim sabljama njegove vjere protiv sablji kufra zablo i laži žahlijeta. A danas je vakat kada se jezikom govori istina i kada je to u stvari džihad kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koji sam naveo na početku hudbe.